الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون baada ya utangulizi huu ambao ndani yake kuna kuhimidiwa Allah azza wa jalla kadhalika kuna kuomba sala na salama mtume sallallahu alayhi wasallam na usia nafsi yako pamoja na kukuhusieni ninyi ndugu zanguni katika dini katika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amripe kheri Shekhe Abu Khuzaima Khamisi kwa mzuri kwa saha zake hizi ghali za kutaikana Muislamu kujipamba na sifa ya upole maisha yake yawe hivyo, isipokuwa pale patakapokuwa pamehitajika ukali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo, alikuwa mpole, lakini palipokuwa panahitajiwa kuwa mkali alikuwa ni mkali. Mimi nitakuwa na nasaha fupi kuhusiana na maisha yetu haya dunia, namna ambavyo inatakikana yaweze kuwa, ili kusudi tukapate faida siku ya Kiyama. Allah katika Qur'an anasema, wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر نافق زلمة العصر إن الإنسان لفي خسر hakika binadamu wote wapo hasarani binadamu wote وابو hasarani illa alladhina amanu wa amilu salihati, isipokuwa wale walioamini na wakafanya matendo yaliyokuwa mazuri, watawasau bilhaq na wakawa ni wenye kuhusiana haki na kuifuata watawasau bisabr na wakawa ni wenye kuhusiana kuhusiana na jambo la kuwa na subra hawa wenye kuamini na kufanya matendo mazuri na wakawa wanafanyiana dawa wao kwa wao ya haki na wakafanyiana dawa wao kwa wao ya kuwa na subra هؤلاء هم الصالحون هاوان ديو وتويمة الذين يستحقون الفلاح أنبونا سهير فولو بلي الله سبحانه وتعالى فالصالحون هم القائمون بحقوق الله wa huquqi ibadi na watu wema ni wale ambao wanasimamia haki za Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa vile vile wanasimamia haki za waja wake kisawasawa maana yake kwamba wana muamala mzuri wa kisheria baina yao wao na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika wana muamala mzuri wa sawasawa baina yao wao na viumbe vya Allah لاجل هذا قال الله في كتابه kwa ajili ya hili amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد نبتم الله هير معلوم وكلا متو كحالة وضرورة فقطنبوكم بمتوم صلى الله عليه وسلم محمد ni mtume wa Allah walladhina ma'ahu na wale ambao wako pamoja naye ashiddau 'ala al-kuffari ni wakali kwa makafiri ruhamau bainahum lakini ni wenye kuhurumiana wao kwa wao tarahum ruk'an unawaona ni wenye kuruku sujadan wenye kusujudu yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wakiwa wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake katika hii aya tunapata tafsiri ya as-salihun, watu wema, kwa sababu kule tumesema as-salihun humul qaimuna bihuquqillah wa huquq ibadi, wema ni wale ambao wanasimamia haki za Allah na haki za waja wake. Na kwenye hii aya tuliyoisoma pia kuna hayo walladhina ma'ahu na wale ambao wako pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam ashiddau ala al-kuffar ni wakali kwa sio kwa waislamu ruhamaa bainahum wanahurumiana wao kwa wao yaqumuna bihuquqil ibadi kama yastahiquna wanasimamia haki za waja kama wanavyostahili, yani kila mja anawekwa katika daraja lake na anaamiliwa kadiri ya vile alivyo. tarahum rukkaan sujadan, unawaona ni wenye kurukuu, wenye kusujudu. Huna yaqumuna bihuquqillah, hapo wanasimamia haki za Allah subhanahu wa ta'ala tuanze na nukta ya kusimamia haki za Allah haki za Allah ni nyingi lakini haki kubwa ni ile ambayo imekuja katika hadithi ya Muadh radhiallahu anhu Muadh anasema kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wasallam ala himari anasema nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya punda faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya Muad e Muad atadri ma haqqullahi ala alibadi wama haqqu alibadi ala Allah hivi je unajua ni zipi haki za Allah juu ya waja na zipi haki eh, zi, unajua haki za waja unajua haki za Allah juu ya waja na zipi haki za waja juu ya Allah قال الله ورسوله أعلم وهذا قسم الله نمتم واكد فقال صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم قسيما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو حق الله على العباد أن يوحدوه حكي الله Allah wamwabudu yeye peke yake wasimshirikishe na kitu chochote au haki ya Allah juu ya waja wampwekeshe hii ndo haki kubwa na ya msingi watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wasimshirikishe na kitu chochote na muislamu yeyote atakayekufa kwa sura hiyo yani amekufa hali ya kuwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote la budda min dukhul aljanna lazima aingie peponi lazima aingie peponi dukhulan awwaliyan uingiaje wa mwanzo yani pasi na kupitia kwenye adhabu au dukhulan baada al au kuingia peponi baada ya adhabu lakini muislamu kufa aliyekuwa hamshirikishi Allah na kitu chochote lazima aingie katika pepo ya Allah lazima muislamu amekufa hata kama atakuwa na madhambi kuwa nayo lakini maadamu amekufa aliyekuwa hafanyi madhambi ya shirki lazima aingie katika pepo imma asipitie katika adhabu au apitie katika adhabu lakini baadaye atolewe katika moto na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mtu atakapokuwa ameisimamia hii haki katika hali ya usawasawa hii ni dalili ya kufaulu kwake hii ni dalili ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya maisha yetu ya dunia tunayoishi tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala kiibada ibada zote tuzifanye kwa kuzielekeza kwa kiyeye tusifanye kwa ajili ya viumbe tusifanye kwa ajili ya kutaka sifa tusifanye kwa ajili ya kutaka daraja tusifanye kwa ajili ya kutafuta cheo fulani bali haya matendo tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuachane na yale mambo yote ya ushirikina kwa nini kwa sababu mtu akifa na shirik itakuwa hajasimamia haki ya Allah wabitali asiposimamia haki ya Allah lazima atakuwa ni mwenye kuingia motoni na akifa hali ya kuwa hajatubia basi hana msamaha wa Allah na ndio maana Allah katika Qur'an anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamehe yule ambaye amekufa hali ya kuwa anamshirikisha yeye na atamsamehe madhambi mengine yaliyo chini ya shiriki kwa yule ambaye anamtaka mahalu shahidi mtu akifa aliyakuwa ni mshirikina hana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hata kule kutafuta kwetu riziki tujiepushe na jambo la shirki so sawa ni mkulima kuwa mbali na mambo ya ushirikina kwa sababu ukiwa mshirikina wewe utakuwa umepoteza haki ya Allah sawa sawa umefungua duka kaa mbali na mambo ya shirki kwa sababu ukiwa hivyo utakuwa umepoteza haki ya Allah wenye utafutaji wetu wote tukaeni mbali na shirki shirki ni mbaya ni mbaya ni mbaya hata kama jamii tuliyokuwa nayo inaona kuwa shirki ni kitu cha kawaida na ndio maana kuna baadhi ya watu wanafanya ushirikina waziwazi wazi bali wengine wakatangaza ushirikina wao wanaoufanya mpaka jamii imefikia hatua ya kuona shirki ni kitu cha kawaida mpaka baadhi ya wengine katika swala la shirki wakawa na maneno ya kujifariji na kuonekana wanachokifanya cha sawasawa wanasema isaidie na Mungu atakusaidia kwa hiyo funga hirizi Mungu atakusaidia fanya mambo yale ya shirki Mungu atakusaidia hii imefikia hatua watu wanazungumza maneno kama hayo kwa sababu jamii yenyewe imeshapoteza hii haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na tukishapoteza hii haki hatuna chochote tutakachokifanya kikanyooka mbele ya Allah na kikatupa faida na mtu akiwa mshirikina anatoka katika waja wema haingii kabisa katika wale wema wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na nyinginezo zisizokuwa hizo katika haki za Allah kwa hiyo ili tufaulu lazima tusimamie haki za Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyotakikana maisha yetu pia tusimamie haki za waja na kila mtu tuishi naye na tuamiliane naye kama vile inavyotaka sheria iko hivyo yani kila mtu mweke sehemu yake nampe haki yake anayostahili na ndio maana Allah akasema walladhina ma'ahu ashiddau ala alkuffar na wale ambao wako pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam ni wakali kwa wasio waislamu yani hata kama watakuwa na amiliana nao kibiashara watakuwa na amiliana nao katika mambo mengine lakini lazima watakuwa hawana mapenzi nao hata kama watakuwa ni watu wao wa karibu wanaweza wakawasaidia tobani lakini hawezi kuwapenda na kwenye msingi huu yale ambayo ni haswa kwa wasiokuwa waislamu wa muislamu siingie katika hayo mambo yale mambo ambayo ni hasa kwa wasiokuwa waislamu yani yale mambo ambayo yanafanywa na wasiokuwa waislamu kwa sura ya al-khusus wewe kama muislamu usiingie ndani yake kwa taama na wasiokuwa waislamu kwa sura hiyo na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallama akatuamrisha jambo la wasio wasiokuwa waislamu kwenye mambo mengi mpaka kwenye kufuga ndevu asema khalifu almushrikina wakhalifuni washirikina fungeni ndevu toeni masharubu kwenye kuswali sallu fi ni'alikum swalini kwenye viatu vyenu laana alyahuda la yusalluna ala ni'alihim au kama qala sallallahu alaihi wasallam soma yahudi wao waswali na viatu na vitu vingine visiokuwa hivyo kwa hiyo sisi tunatakikana tuwakhalifu wasiokuwa waislamu kwa yale mambo ambayo ni kaswa kwa uwapo, na tuache kwa wafiki wao katika hayo mambo yao na tuone kwamba hayo mambo yao waliokuwa nayo si hayatuhusu tukae mbali nayo wa bilmunasaba, kwenye hii nukta, Waislamu tuweni makini na baadhi ya mambo yanayetuvuta huko. Miongoni mwa hayo mambo, mambo ya mipira. Haya mambo ya mipira haya yamekuwa ni shida kwenye maisha yetu sisi Waislamu kwa hali ya ujumla na kwa masalafi kwa hali ya hususi. mipira haina faida islam bali za sio Simba na Yanga na mfano wake sio habari za huko sio Liverpool sio kuna nini huko haya mambo si kwa nini kwa sababu inapelekea mtu akawa na mapenzi ya moyoni na timu ambazo ndani yake kuna waislamu au kama wapo ni wachache bali kama mtu anakuwa ni mshabiki wa timu fulani kutokana na mapenzi aliyokuwa nayo hiyo timu ikifungwa anakosa raha kabisa inawezekana hata kula hali na kama kuna mchezaji ambaye anamkubali mwenyewe anasema sema mimi namkubali yule kama kuna mchezaji ambaye anamkubali hata kama sio muislamu ataumia sana kwa huyo mchezaji kuto kutokucheza mpaka baadhi ya misingi ya dini sisi tunakuwa tunaivunja kwenye mambo kama haya haya mambo sisi hayatuhusu na mtume sallallahu alaihi wasallam min husni islam mar'i tarkuhu ma la yani katika uzuri wa uislamu wa mtu ni kuachana na yasiyo kuhusu mambo ya mipira si hayatuhusu hata kama wengi katika sisi wanapenda muda mwingine unaweza kukuta mpaka dai ni mshabiki wa mpira na hiyo siku kama kutachezwa kuta, mpira hiyo inawezekana imma swala ikaswalisha kwa haraka na hakuna adhkari inawezekana hata darasa msikitini likawa ni lenye kugairishwa ili mtu aende kaangalia mpira hii ni balaa tena mwingine wala hajifichi anakuwa wazi wazi kabisa hajifichi mwenyewe afadhali eh, kuna hali fulani afadhali ujifiche vije mwenyewe ujue huko kama una simu lako ukawa unaangalia huko peke yako yani umejifungia sehemu lakini mwingine shika anakuwa wazi kabisa na ni dai si ajabu akasimama mbele za watu akawa anabishana kuhusiana mambo ya football kwa dai wa kisala na mambo ya football wapi na wapi au wewe mtu wa sunna wewe na mambo ya mpira wapi na wapi, mbona mashariki na magharibi, bali kwa mbali kabisa. Kwao tujitahidini Waislamu haya mambo haya kuyaacha, kwa sababu yanatupeleka kwenye ubaya zaidi, aliyakuwa hatujui. tukishana makafiri sasa, kuna haki za Waislamu na hawa Waislamu hawa hawako katika daraja moja katika hawa Waislamu kuna alulama walmuallimun kuna maulama na walimu hawa maulama na walimu wao wana haki zao ambazo watu wa kawaida inabidi wazitekeleze kwao miongoni mwa hizo haki tauqiruhu ni kuheshimu kuheshimu maulama na walimu tuwe heshima nao akizungumza nao asio anazungumza kama vile anazungumza na watu wa kawaida waduau lahum miongoni mwa haki zao ni kuombea dua kwa sababu ndio ambao wanatuongoza kwa hata kama amefikia shekhe au mwalimu amefanya kitu ambacho wewe hujapendezeka nacho mwombee dua kwa ikiteleza muombee hidaya kwa Allah na usizungumze maneno yanayoashiria kupotea kwake kwa sababu ukifanya hivyo inawezekana baadaye akaja kufanya mambo mabaya zaidi ya hayo wengi katika watu wajuu lakini vile vile miongoni mwa haki zao khidmatuhum ni kuhudumia maulama na walimu kuhudumia waislamu wahudumie kama wana, wana, wana uwezo wa kuwapa riziki mpaka uh, yani waka, wakaishi maisha raha watu wafanye hivyo yani ikiwa wewe unaweza kutengeneza mazingira mazuri peke yako vipi watu 20 30 40 wanashindwa kutengeneza mazingira ya mwalimu mmoja au walimu wawili ومن حقوقهم الأخذ بتوجيهاتهم ni kuchukua miongozo yao wanayoitoa kuchukua miongozo yao ambayo wanaitoa wewe ni muislamu hauwezi kuwa salama kwenye dini yako isipokuwa kuchukua miongozo ya hawa watu wa ghairuha na haki zingine zisizokuwa hizo kadhalika katika hawa hawa waislamu hawa kuna almuhsinun kuna wale ambao wanafanya kheri misikitini yabinuna almasajid wanajenga misikiti walmadaris wanajenga madrasa yaqumuna bimukafaati almuallimina wanasimamia posho za walimu hawa ni almuhsinun na wanakuwa wanasimamia dawa kiujumla lahum huquq hawa watu wana haki zao pia hawa watu na haki zao ambazo watu wengine inabidi wasitekeleze hizo haki lakini miongoni mwa hizo haki ni addu'a lahum ni kuombea dua kwa kile wanachokifanya kwa sababu si kitu kidogo lakini vile vile na kuthamini michango yao ambao wanaitoa wanapokosea ni kuamiliana nao kwa njia ya uzuri na si mtu kuleta maneno yasiyokuwa sawa sawa labda mmoja katika hawa amefanya jambo fulani, wengine wakawa hawajaridhia, wengine wasianze ah, wale wanafanya vile kwa sababu matajiri, wanafanya vile kwa sababu ndio wanatoa sadaka, wanafanya vile kwa sababu ndio hivyo. Ah, mambo yaende hivyo, kwa lazima tuwape haki zao na tuwathamini na mambo ya kukosea na kuteleza haya yanawezekana ya kutokea lakini vile vile miongoni mwa hao waja wa Allah alwalidani wazazi wawili baba na mama baba na mama hawa subhanallah haki zao kwetu ni kubwa mno haki zao kwetu ni kubwa mno na mtume sallallahu alayhi wasallam ana maneno yanayoashiria kwamba hakika mwenye kupata hasara ya kweli ni yule ambaye amediriki wazazi wake wakawa wako hai na asiingie katika pepo bwana hasara na wazazi wana haki zao hizo ni nyingi hakika kabisa ni miongoni mwa hizo haki ni kuwahudumia kuwasaidia kuunga ndugu zao hata wakati wa kuzungumza nao mtu azungumza nao kwa uzuri na kwa adabu mtu asizungumze na mzazi wake kama anavyozungumza na rafiki yake na katika hili Allah subhanahu wa ta'ala tusemee hakika tunakusema mengi sana kwa wazazi wetu unaweza kukuta mtu mwingine yuko anaongea na mzazi wake inawezekana mambo nyeti mambo ya muhimu si ajabu akapigiwa simu akakata kuzungumza na baba yake akaongea na simu adabu mbaya kwa wazazi wala haifai sisi waislamu kuwa na adabu za namna kama hiyo na tukiwa hivyo tutakuwa bado hatujatekeleza haki za hao wazazi bali wanasema kama utakuwa unatembea na baba yako basi usitembee mbele yake hata kwenye kutembea tembea nyuma yake na wewe kama utakaofanya huwezi kulipa fadhila za wazazi wako hauwezi milele kwa milele fanya wewe hauwezi kulipa fadhila za wazazi wako wafanya nini sisi kwa wazazi wetu miamala yetu sisi kwa wazazi wetu ikoje je ni kweli sisi tunasimamia haki za wazazi wetu kama inavyopaswa nyingi nazikana Allah akajalia siku nyingine tukazungumza au mashaka wakazungumza kuhusiana na ishu ya wazazi wa min haula alibad ibad al na miongoni mwa hawa waja wa Allah ambao sisi inabidi tutekeleze haki zao kama sheria inavyotaka ni watoto tulio wazao wenyewe wa haitoshi kuzaa peke yake haitoshi kuzaa peke yake bali ili kuzaa kwako kuwe na kheri lazima usimamie haki za watoto wako na hakuna haki kubwa ambayo utakayesimamia kwa watoto wako kataalimihimul khaira kama kuwafundisha mambo ya khaira. ndio maana zikaja adilla za namna ambavyo wazazi wanatakikana wawe kwa watoto wao ndiyo au watoto wa kwako wewe lakini si uishi nao vile unavyotaka wewe inabidi uishi nao vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na huko ndo kutekeleza haki za watu. Kuna baadhi ya watu kuhusiana kadhia za watoto wao wanafanya dhulma, kadhalika wanafanya alhai mpaka kwenye kuwapa lazima mtu mwadilifu watoto unapokuwa na wapa wape kwa uadilifu na kutokana na haja zao na kama wanataka kuwamilikisha kitu katika hali ya kawaida kwenye maisha yao basi wamilikishe katika hali ya uadilifu pia wale watoto wa kiume wamilikishe katika hali ya usawa na watoto wa kike uwape nusu ya kile ambacho wamewamilikisha watoto wa kiume na hukumu zingine sio kwa hizo ambazo inatakikana wazazi wakae chini wasome kuhusiana na kadhia za hao watoto wa ile inaweza ikawa ni fitina kwetu badala ya kupata kheri kwa kupata hao watoto tukawa ni wenye kasara ومن هؤلاء العباد الزوجات na miongoni mwa hawa waja ambao inabidi sisi tutekeleze haki zao ni wanawake tunaooa hawa wanawake ambao tunaooa hawa wana haki kwetu na hizo haki lazima sisi tuzitekeleze na miongoni mwa haki zao ni sisi kuzungumza nao kwa maneno yaliyokuwa mazuri na kuachana maneno ya kuwahuzunisha na baadhi ya watu wanaishi na wake zao kwa kuwaambia maneno mabaya kila siku kama yule mwanamke kwao hawana uwezo uwezo na yeye ana uwezo basi hapa naweza kukaa panapita maneno mabaya bwana akileta akileta akileta hela fulani chakula kizuri anaweza kumwambia kula kwani kwani ulikuwa unaviona hivi si usimkeo sababu unamwambia hivi haifai tatu tutakapotaka kuongeza mke ha anaweza kaleta vurugu kweli najua si kadri miaka inavyoenda imani inapungua kama vile ambavyo sisi imani yetu inavyopungua na wao imani yao inapungua hivyo hata kama kileta vurugu kuwa mpole shekhi zungumza naye vizuri mpe miongozo kama vile ambavyo dini ya Kiislamu inataka kadhalika hakikisha mkeo anakula vizuri na hakikisha mkeo anavaa vizuri na usiwe bahili na baadhi ya watu ni mabakiri mpaka kwa wake zao mtu anakuwa bakili mpaka kwa mkeo shika hamvalishi vizuri wala hamnunulii manukato akawa ananukia wala hamnunulii zile nguo za kupendeza pendeza zile za kuvaa ndani sasa wewe ukiwa unafanya hivyo lakini baadaye utataka mpango wake api eh basi tengeneza mazingira hata baadaye kutaka mpango unataka mpango katika hali ya uzuri sio mwanje mwanamke anakuwa rafu ananuka vitunguu ya kutoka jikoni alipokuwa anapika sio asipike apike lakini akitoka kule akapiga sopusopu ah ajipake manukato au nanukia ukitoka katika swala ya isha unafika nyumbani ukiingia chumbani kuna nukia shehe lakini haya atafanya nani wewe mwanaume lakini nukta haulai almu'minun hao wengine wa kawaida sasa ambao wao wanaishi nao Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa hakika si vingine jambo lilivyo waumini ni ndugu na undugu huu wa kiimani ni undugu mkubwa mno na ni wa thamani mno na ni wa msingi mno kuliko ndugu wa nasaba huu ndugu hata kama unachukulia kuwa ni vitu iko kawaida, na mtu ikawa hatoi ile thamani inayotekekana kwa huu ndugu lakini huu ndugu ah mengi sana na hapo ikosea, hatuwezi kufaulu mbele ya Allah lazima tusimamie haki za hao waumini katika sura ya undugu pamoja na kusimamia haki za Allah ili tuone wenye kufaulu mbele ya Allah haya maisha sisi tunaishi tunataamala baina yetu sisi wewe msingi mkubwa ishi na mwenzako kama wewe unavyopenda yeye aishi na wewe huo ndo msingi mkuu ahibba linnas ma tuhib linafsika wapendelee watu yale ambayo unayapendelea nafsi yako ishi na ndugu zako kama vile unavyopenda wao waishi na wewe vile ambavyo unapenda ufanyiwe ufanyiwe waislamu wenzako wafanyie ndugu zako huu ndo msingi mkubwa katika muamala na ndio maana Allah akasema ruhamau bainahum ni wenye kuhurumiana wao kwa wao yatarahamuna wayatahabuna kaljasadi alwahid wanahurumiana waumini kwa waumini na wanapendana wao kwa wao kama vile mwili mmoja usimchukulie muislamu mwenzako kuwa yeye ni yeye ah mchukulie muislamu mwenzako kwamba yeye ni wewe linalomfurahisha likufurahisha sio linalomfurahisha yeye alafu wewe likaanza kukukereketa ndani ya moyo wako hii ni roho mbaya linalomhuzunisha likuhuzunishe sio anahuzunishwa na jambo wewe unafurahia inaitwa shamata haifai na kwa ajili sasa ya kuchunga huu ndugu wa kiimani usitetereke wala usiumbe sheria ikatuwekea mambo chungu mzima mengi tunasalasa makakataza mtu kuuza alipouza ndugu yake Muislamu yaani eh, mtu amekuja kwa ndugu yako Muislamu kununua kitu usije ukamvuta yule pale akasema, bwana mimi nitakuuzia kitu kwa kizuri zaidi au kwa bei pungufu hii haifai wala usitumbie alipotumbia ndugu yako muislamu wala yakhtum ahadukum ala khitbati akhihi asitumbie mmoja wenu alipotumbia ndugu yake bali mtu asisemee bei sehemu ambayo ndugu yake Muislamu amesemea bei. Wewe umesikia mtu fulani anauza nyumba au kiwanja na mfano wake, alafu kuna ndugu yako Muislamu aliyoenda anasemea bei. Wewe usitengeneze mazingira na wewe kuingilia kati, uanze kusemea bei. ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Kwa nini? Kwa sababu hivi vitu bila ya kukatazwa, watu lazima watakuwa ni wenye kugombana. Wakigombana undugu wao unatetereka, unaingia katika matatizo. Mtume sallallahu alaihi akataza swala kusengenya, alghiba dhikruka akhaka bima yakrahu, wewe kumtaja ndugu yako Muislamu kwa kile ambacho anachukia, lao atasikia sawa sawa katika maumbile yake au kwenye tabia zake au kwenye dini yake usimsengenye ndugu yako Muislamu unapomsengenya Allah anafananisha kama vile wewe unakula nyama yake jambo baya sisi hatusemi kwamba wale ambao wanaita amali nao na kuishi nao katika Uislamu hawezi kuwa na mapungufu lao watakuwa nayo sababu hakuna muislamu mkamilifu yale mapungufu yale kama una uwezo kama una uwezo wa kuyaondoa kwa kumpa nasaha fanya hivyo kana ndugu yako muislamu kimapenzi zungumza naye mwambie kuna moja mbili tatu kwa lugha iliyokuwa mzuri unachokifanya si kizuri kwa hali ya mapenzi ukishindwa basi acha au nenda kumwambia mtu ambaye unafika naye ili amnasihi sio mwambie kila mtu ah, ah. jambo la sengenya ni jambo baya na linazalisha mambo mabaya kwa nini? Kwa sababu kwa sababu leo watu waliokuwa wengi hawana vifua. Wewe unaweza ukazungumza na mtu jambo fulani la ndugu yako Muislamu, yeye yeye yani utamwambia kwamba bwana, hili jambo nakwambia wewe tu, kwa kutokuwa na vifua kwetu. Wallahi anatoka pale kwenda kumwambia yule mwingine unajua alikuja fulani amesema moja mbili tatu nne yani vifuatana kabisa kwa utakuta katika jamii ambayo tunaishi matatizo yanakuwa mengi kwa ajili ya vitu hesabu kama hivi haya mambo hayafai lakini vile vile kwa ajili ya kulinda huu undugu wa dini usitetereke usiyumbe usiingie katika matatizo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza swala la annamima utunganishi kalikataza hili jambo wewe muislamu taikani kuwa mtunganishi unazungumza na mimi kwa hali ya uzuri na kusema kwamba bwana lakini pamoja na hayo unajua fulani yule hakupendi au alikuwa anakusema vibaya ukitoka kwangu unaenda kwa yule mwingine unaenda kwambia kwamba bwana unajua nilikuwa na pale amekusema kadha na kadha na kadha na kadha na kadha hii annamima kabira min kabairi dhunub ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa na hili jambo linapelekea undugu wa watu kuyumba na watu kuchukiana wewe muislamu jiweke mbali na hii tabia lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinatakikana watu wajitenge navyo kwa ajili ya kulinda undugu, sifa tudhil wajhaini, sifa ya mtu mwenye nyuso mbili, sifa ya mtu ambaye ana nyuso mbili. Huyu anazungumza na hivi akienda kwa anazungumza naye tofauti, akirudi huku pia analeta maneno tofauti, yani vurugumishi, anakutana huyu kwa uso huu, anakutana huyu kwa uso huu, jambo baya. Lakini kuna baadhi ya Waislamu haya mambo wanayo, sifa ya kuwa na nyuso mbili. Wewe Muislamu kuwa mmoja, kwa nini uwe na nyuso mbili? Lakini miongoni wa vitu ambavyo inabidi tujitenge navyo kwa ajili ya kulinda undugu wetu ni alushaya umbea umbea na baadhi ya watu umbea umbea kweli huyu Muislamu sio mbea usipende kubeba habari za watu na kuzieneza huu ni umbea tulia kuwa mpole kwani aliyokuambia aliyekuambia kwamba wewe ukisikia habari fulani lazima useme sehemu nyingine ni nani halafu siku zote wewe wafikishie waislamu wenzako mambo ya kuwafurahisha usiwafikishie wenzako mambo mabaya bashiruhum wape mambo ya bishara mambo ya kufurahi haya mambo ya kuhuzunisha mambo yasiyokuwa mazuri haya mambo wewe ujitenge nayo haifai lakini kuna baadhi ya waislamu hizi tabia za umbea wanazo tena, yaani wakisema ukimuuliza umetoa wapi zile shida inakuwa ndefu umemsikia fulani na yeye amechukua kwa fulani na huyo fulani amechukua kwa fulani sawa vipi yani yani wote humu kila wakala ya nini yani wewe muislamu unajilazimisha na vitu vya namna kama hiyo mbona na mambo tungu mzima ya kuyafanya wewe ya kupatia thawabu kuliko kujangaisha na vitu vya sampuli kama hiyo lakini miongoni mwa vitu ambavyo inabidi tujiepushe sana alihtikab swala dharau swala dharau halifai wewe usimdharau Muislamu ndugu zako sawa sawa kwenye matendo yake anayoyafanya usimdharau shika wala uwezi ukajua kwamba anafanya nini kitakachompeleka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ya usalama usimdharau mwenzako kwa sababu ya maumbile mabaya kwa mtazamo wako unayoyaona aliyokuwa nayo inawezekana unayemdharau akawa bora mbele ya Allah kuliko wewe unayedharau lakini mtu pia anapojisi kwamba anadharauliwa hawezi akawa na mapenzi na yule ambaye anemdharau kwa siku zote hizi nafsi zetu hizi hizi nafsi zetu zilizokuwa nazo hizi ya nafsi zinapenda sana ziwe juu juu ziwe juu juu ziwe juu juu yani kwa hiyo ikitokea mambo ya kuonyesha kama mtu kama vile hajaliwi yani haonekani kama wa maana nafsi ya mtu inakuwa inaungua inakuwa inaumia hairidhiki na mtu anapohisi kwamba anafanyiwa hivyo wallahi hapo kuwa na mambo mengi mengi mengi yatakayozaliwa kwa sawa sawa utakuwa ni shekhe usimdharau yeyote katika waumini sawa sawa utakuwa muumini usimdharau shekhe wako wala usimdharau yeyote katika waumini wenzako jambo la dharau ni jambo baya mno pamoja na kwamba ni madhambi lakini linasababisha undugu undugu undugu wa kidini kuingia katika matatizo kwa kusiwe na ishara yoyote kwa kuwa muislamu inayoonyesha unamdharau muislamu mwenzako siku moja mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kimaumbile alikuwa na mguu mdogo siku moja akapanda juu ya mti masahaba wengine baada ya kuona ule mguu akacheka Mtume sallallahu wakati yeye anawaona kaambia ninyi mnacheka kwa sababu ya udogo mguu wake lakini mkumbuke kwamba mguu ni mzito zaidi mbele ya Allah kwa kuna kitu wewe unaweza ukiona kuwa ni kitu cha kawaida kidogo huwezi jua na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuna baadhi ya watu ni wenye kudharauliwa yani wakionekana yani kama si watu wa maana hawapewi kipaumbele wakienda katika milango ya watawala huwa wanasukumwa na kurejeshwa nyuma lakini kama wataapa kiapo lazima hicho kiapo kitaenda kama kilivyo wallahi huwa hujui yupi mbora mbele ya Allah humjui wala hauna wala hauna wala hauna hauna sababu yoyote wala pointi yoyote ya kumdharau muislamu mwenzako na kama kila mmoja atasimama na msingi huu wa kutokuwa na dharau maana kila mmoja atakuwa anamheshimu Muislamu mwenzake kila mmoja atakuwa heshima kwa Muislamu mwenzake lakini pamoja na haya tunayozungumza haina maana kwamba tuwe na mujamala tupakane mafuta kama mtu atakuwa amefanya makosa ya wazi inaonekana haina maana kwamba kama mtu amekhalifu dini achekewe haina maana kwamba kama mtu amekhalifu manhaji ya asalafu swale aachwe hivyo hivyo la haiko hivyo kwa kila kitu lazima kiweko mahala pake hapa tunazungumza tujitenge na vitu vinavyopelekea undugu wa Kiislamu ambao sisi nabii tu usimamie na kwa kusimamia huu undugu inakuwa ni sababu ya kusimamia haki za waja hivi vitu tujitenge navyo wabitali tufanye vile vitu ya kuingiza mapenzi baina yetu maana kuna baadhi ya vitu vimefanywa kuwa ni sheria katika dini lakini ukiangalia vinapelekea mapenzi watu wakikutana salamu mtu akiumwa sunna kumtembelea mtu akiwa na shida kumsaidia mtu ana msiba kumpa maneno ya maliwazo ana jambo la furaha kama linahitajia dua kumwombea dua na kushirikiana naye haya kwa nini yamewekwa sheria katika dini ya Kiislamu ili kusudi undugu wa kidini uendelee kuwepo na hawa ndugu wenyewe wawe na mapenzi baina yao wawe na mapenzi baina yao lakini tujue kwamba mapenzi yoyote ambayo watu watakie kuwa nayo hayo mapenzi yatakuwa ni yenye kumalizika isipokuwa mapenzi ambayo yamejengwa katika misingi ya dini na kama patatokea lolote la mvutano kama patatokea lolote la mvutano baina ya waumini baina ya masalafi basi watu wengine wasimamie kusuluhisha suluhu khair suluhu ni khair kwa sababu sema kwamba watu wanaweza wakaishi hivyo pasiwe na mivutano la mivutano itakuwepo lakini pamoja na hivyo watu wakumbushane khairi na wapeane miongozo sawa sawa kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka ili undugu wao uendelee. Undugu wa dini haufi, lakini tusipochunga ile ile ile misingi yake ile, huu ndugu tunaweza tukaua na mapenzi yakapotea baina ya watu. Ikiwa hivyo, itakuwa hatujatekeleza haki za waja, na ikiwa hivyo, hatuwezi kupata falaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mimi naamini kwamba sisi ambao tunakusanyika sehemu kama hizi hakuna tunachokitafuta isipokuwa tunatafuta kufaulu mbele ya Allah kwa kisha kuwa hivyo sisi tusimameni mule ambapo dini imetutaka tusimame tusiwe na mambo mengi yale yasiyotuhusu tuachane nayo tushikamane na hii dini na tufe ukiwa kwenye hii dini tupate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati tuko nje pale, nilikuwa nasema nitazungumza dakika 15, sijui nimezungumza dakika ngapi mpaka sasa hivi. Ni shida kweli kweli. Basi nimerefusha sana, uache nisimamie hapa, simamia hapa na kubwa zaidi, muomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipeni kheri kwa ukarimu wenu mliofanya kutupokea muda wa siku zote hizi ambazo tulikuwa na ninyi pale tulipoteleza, tusameheni ndugu zenu kama binadamu, lakini wallahi itizilaa tunafanya kwa sababu mapenzi ya dini, kwa sababu mapenzi sisi tunatamani, tunatamani hata ninyi siku moja mkawa mnatoka mkawa mnatutembelea tuliko, mkawa mnakuja kutembelea tu Sheikh Mumtazi, hata kama sio shekhe sio lazima ukija mauti uje kufanya dawa ah, ah unakuja tu bwana Ibn Umar mkuja kutembelea yani umepanga yani umepanga hivyo tu eh hii ndio tunayotakana tuzikua lakini vile vile miaka tuliyokuwa kuna miaka Allah anafanya wapesi mtu simu basi msitukumbuke wakati wa wafatu watu yani ikawa ninyi mnamkumbuka shekhe wakati ah shekhe unapiga tu simu bwana bwana shekhe lazima nasema shekhe shekhe bwana unaendeleaje hali yako familia ikoje basi sema muache shughuli zenu moja na kuwa ni shida kwa Allah subhanahu wa ta'ala akipenda asubuhi sisi tutafanya safari ya kurejea siku nyingine tupata fursa tuta tuta ziara tena insha Allah taala și că anamaliza bwana.